Alloh subhanahu va taolo shirkni kechirmaydi. Bu gapimizni yaxshi tushunmoqligimiz kerak. Lekin bir odam mushrik bo'lib yashadi. Bir odam kofir bo'lib yashadi. Lekin mushriklik nima ekanligini bildi, kufr nima ekanligini bilib tavba qilib voz kechsa, islomga kirsa, shirk amalini qilayotgan odam islom safida bo'lmaydi, birodarlar. Kufr amalini qilgan odam islom safida bo'lmaydi. Islom degani o'zbek, tojik, qirg'iz, turkman degani emas. kufr degani boshqa ajnabiy urubbo millatlari degani emas islom kufr islom hukmini islomning amallarini tan olib aqidasi islom degan kishilar qaysi millatdan bo'lishligidan qat'iy nazar musulmondir ammo islomni aqidasini tan olmagan odamlar u arab bo'lsa ham kofirdir abu jahl arabdir abu lahab arab bular hammasi kofir bo'lib o'lgan shuning uchun islom safiga shirkni bilib kufrni bilib shundan voz kechib turib islom safiga o'tsa alloh subhanahu va taolo o'tgan xatolarni hammasini kechiradi agarchi shirku kufr bo'lsa olloh shirkni kechirmaydi degan ma'noni bilishimiz kerak bir musulmon kishi shirk amalini qilsa u shirkni kechirmaydi amali habata bo'ladi boshqalardan musulmon bo'ladi musulmon bo'lib hajni boshqa qiladi endi u islom safidagi kishi shirk amalini qilsa bu boshqa islom safidan chiqadi ammo shirk yo'lida yashab butun hayoti bo'yicha kufrda yashab turib islom safiga o'tganda alloh subhanahu va taolo uni xatosini kechiradi ya'ni olloh shirkni kechirmaydi degan gap bilan agarchi xato shirku kufr bo'lsa ham kechiradi deganni farqini tushuntirib qo'ymoqchiman tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak, vallohu alam. Hatto